we have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Καλησπέρα αδερφέ, κοίτα τι ωραία μέρα Ανέμνευση και εσύ το μολυσμένο αέρα Από αεροπλάνα που ψεκάζουν και μας δηλητηριάζουν Από ανθρώπους που τον μέλλον μας αλλάζουν Κοίταξε λίγο πιο καλά τα γράμματα τα ψηλά Τελικά τα πάντα έχουν αξία σε λεφτά Και όλα αυτά για να ζεις καλύτερα Και κάθε φρόνημα εν τέλει έχεις πουλήσει Όλα σου τα όνειρα έχεις πρόβλημα Ναι ρε έχω πρόβλημα Χαμώ την παγκοσμιοποίηση και θα το κάνω μόνιμα Γι' αυτό έλα και πιάσε Εμένα τώρα μπάτσε δεν μπορείς τη σκέψη μου να συλλάβεις οπότε σπάσε 2012 και ακόμα ITV Μας κάνει ό,τι θέλει αυτή Μα είναι ντροπή, είναι ντροπή κάπου στη γη Να πεθαίνει ένα παιδί και την πουτάνα να τη νοιάζει το καινούριο της μαλλί Κακή επιρροή σαν είναι εθιστική Απ' τη δικιά μας την καρδιά στο δικό σου το αυτή Ναι, στο δικό σου το αυτή Ήρθε η ώρα να δεκτείς τη νέα τάση ζωή. Ήρθε η ώρα να πεθάνει για να ξαναγεννηθείς Μα μη δεκτεί το παράδεισο επί είναι μεγάλη η παγίδα Και εκεί μέσα θα βρεθείς Ήρθε η ώρα να δεχτεί τη νέα τάση ζωής Ήρθε η ώρα να πεθάνει για να ξαναγεννηθεί. Μα μην δεχτεί. Το παράδεισο επί είναι μεγάλη η παγίδα Και εκεί μέσα θα βρεθείς και λέω στον εαυτό μου ότι δεν υπάρχει ελπίδα Όσο υπάρχει ακόμα το μάτι στην πυραμίδα Όσο κάποιοι θα ελέγχουν τη δικιά μου τη ζωή Το κάθε βήμα που κάνω και την κάθε αναγνωή. Την κάθε μου στιγμή και την κάθε επιλογή Ξέρεις γιατί, γιατί με υπνοτίσαν όλοι αυτοί Πρέπει να το δεχτείς ότι όλα είναι στημένα Και ότι η γενιά μας προχωράει υπνοτισμένα πρέπει να δεχτείς ότι όλα είναι ψέμα Κι ύστερα θα βρεις τα όνειρά σου τα χαμένα από την άλλη Μικρή μεγάλη χάσαν το φως σύμφωνα με την προφητεία Τους παγκόσμιος πολεμός και ρωτάω γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός Ίσως ξέρω μάλλον κουράστηκε κι αυτός πλέον ο άνθρωπος κοιτάει Μόνο τα λεφτά του και στο διάβολο ναι πουλάει την καρδιά του Ίσως να ντραπεί για τα κατορθώματά του Ίσως πάλι να γλεντάει και να πίνει στην υγειά του Ήρθε η ώρα να δεκτεί τη νέα τάση ζωή. Ήρθε η ώρα να πεθάνει για να ξαναγεννηθεί. Μα μη δεχτεί. τον παράδεισο επί Είναι μεγάλη η παγίδα και εκεί μέσα θα βρεθεί. Ήρθε η ώρα να δεκτεί τη νέα τάση ζωή. Ήρθε η ώρα να πεθάνει για να ξαναγεννηθεί. Μα μη δεχτεί. τον παράδεισο επί Είναι μεγάλη η παγίδα και εκεί μέσα θα βρεθεί. We were both Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go <laughs> wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? <laughs> I You going to lose? No, I'm not going to lose. If you did, what would you do? Well, I don't plan on losing. I've got a vision for what I want to do for the country. See, I know exactly where I want to lead.